դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը Ամերիկայի ձայնի հայկական եւ ադրբեջանական ծառայությունների հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ առաջիկայում այս ուղությամբ կարվեն որոշակի քայլեր։ Գիտակցում եմ, որ այս պահին բարդ կլիներ ամբողջական ապառազմականացման հասնել, չնայած դա շատ ցանկալի է, սակայն մենք պետք է նվազեցնենք ռազմական բախումների հավանականությունը։ Դեսպանի խոսքով առաջին հերթին անհրաժեշտ է սահմանամերձ եւ շփման գոտիներից հանել դիպուկահարներին, ավելացնել միջազգային դիտորդների քանակը եւ հատուկ սարքավորումներ տեղադրել։ Երբ երկու զինված կողմ բարդ տեղանքում միմյանց մոտ են գտնվում, բախման միջադեպի հնարավորություն միշտ կա, ասել է նա։ Միջնորդները մեծ ակնկալիքներ ունեն առաջիկայում Նյու Յորքում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից, որին աշնանը կարող են հետևել բանակցություններ արդեն նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի մակարդակով։ Իսկ ինչ նոր առաջարկներ ունեն միջնորդները նախագահներին։ Արկայ է համապարփակ մի փաստաթուղթ, սակայն կան նաև դրան հասնելու քայլեր եւ փուլեր, եւ ես հույս ունեմ, որ բարձրագույն մակարդակով հաջորդ բանակցությունների ընթացքում կողմերը լուրջ աշխատանք կկատարեն եւ նույնիսկ եթե վերջնական կարգավորմանը հնարավոր չլինի հասնել, կհայտարարեն որոշակի քայլերի մասին, նշել է Ռիչարդ Հոգլանդը։ Ըստ դեսպանի քտրի կարգավորման հիմնակարը փոխզիջումներ գտնելն է, որոնք կապառազմականացնեին իրավիճակը եւ տարածաշրջանի ժողովուրդների համար խաղաղություն, բարգավաճում եւ անվտանգություն կբերեին։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի միջև ամենաբարդ հարաբերությունների պայմաններում անգամ եղել են ոլորտներ, որտեղ աշխատանքը շարունակվել է, ինչպես այն շարունակվում է այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության ուղղությամբ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի միջև։ Հակամարտող կողմերի միջև տեղի ունեցող հանդիպումները վկայում են, որ բանակցություններն ընթանալու են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Աշնանկայանալիք Նալբանդյան Մամեդիա Ռոբերտական հանդիպումից լուրջ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Միհրան Հակոբյանը, խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալիք հանդիպման մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր վերջին հարցազրույցում հայտարարեց, որ բանակցությունները փակուղում են։ Դրանք ըստ էության չկան։ Ադրբեջանը հրաժարվում է Մադրիդյան սկզբունքներով բանակցությունները շարունակելուց իսկ նոր փաստաթուղթն էլ չկա, ուստի լուրջ ակնկալիքներ ունենալ այս հանդիպումից պետք չէ, նշել է Միհրան Հակոբյանը։ Պատգամավորը միաժամանակ ասել է, թե լավ է, որ նման ձևաչափով հանդիպումները շարունակվում են, ու հարցը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի տիրույթում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովն այսօր ընդունել է Պորտուգալիայի Հանրապետության խորհրդարանի падգամավոր Ռուբինա Բերարդոգին։ Հանդիպան ընթացքում փոխնախագահն անդրադարձել է Հայաստանի քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկին՝ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, նշելով, որ Ադրբեջանն այս հարցը ներկայացնում է որպես տարածքային խնդիր երկու երկրների միջև, սակայն իրականում սա ժողովուրդների ինքնորոշման դասական օրինակ է։ Նա կոչ է արել եվրոպացի գործընկերներին չդառնալ ադրբեջանական կեղծ ռոպագանդայի զոհը եւ աշխարհին ներկայացնել իրականությունը։ Արցախի ժողովուրդը ինչպես աշխարհում ցանկացած ժողովուրդ ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունք ունի։ Մենք ջանք չենք խնայելու հասնելու Արցախի անկախության միջազգային ճանաչմանը եւ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումն ընդամենը ժամանակի հարց է, նշել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Օգոստոսի 10-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության լուրդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով Քերոլայն Քոքսի Արցախ կատարած 86-րդ այցելությունը նախարարը բարձր է գնահատել նրա հետևողական ջանքերը՝ ուղղված միջազգային ասպարեզում Արցախի ու նրա ժողովրդի շահերի պաշտպանությանը, ինչպես նաև Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ անաչար տեղեկատվության տարածմանը։ Հանդիպան ընթացքում մտկեր են փոխանակվել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի շուրջ, այդ թվում Արցախում բարոնուհու կողմից նախաձեռնված մարդասիրական ծրագրերի ընթացքի վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախորդին Քերոլայն Քոքսին ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Վարունուհին հարցազրույց է տվել Արցախի հանրային հերոստատեսությանը։ Իր խոսքում նա մասնավորապես նշել է. So the spirit of your people inspires me, and when I speak about the spirit of your people to other people who are not Armenian, you inspire them too. Ձեր ոգին ինձ ոգեշնչում է եւ ձեր ոգին տանում եւ ներկայացնում եմ այն մարդկանց, ովքեր ազգությամբ հայ չեն, ու այսպիսով ձեզ մերծեց։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի հետ բարեկամական խմբի համանախագահ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը այցելել է Երուսաղեմի հայկական թաղամաս։ Այնտեղ նա հանդիպել է Երուսաղեմի հայ պատրիարք Նուրհան Մանուկյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանին ու Արցախին ԱՄՆ-ի օգնությունը։ Երուսաղեմում հայկական ներկայությունը մնում է կարևոր, թե կրոնական, թե տնտեսական պատճառներով, իսկ պատրիարքը աջակցում է այդ երկու ուղղությունները, հայտնել է Փալոնը։ Ես հայտնել եմ, որ Հայաստանի հետ բարեկամության խումբը կոնգրեսում շարունակում է ջանքերը ԱՄՆ-ի ու Հայաստանի մերձեցման ու Արցախում խաղաղ գործընթացին աջակցելու ուղղությամբ։ Ես նաև հայտնել եմ, որ սեպտեմբերին մտադիր եմ Հայաստան ու Արցախ այցելել Հայաստանի անկախության օրվա արդիվ։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամների համար դա լավ հնարավորություն կլինի հասնել տրված նպատակներին, ասել է նա. Ցանկացած արճակատման դեպքում յուրաքանչյուր երկիր պետք է առաջնորդվի իր շահերով, սակայն հստակ պահպանի միջազգային խաղի կանոնները։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով այն դիտարկումներին, թե ԱՄՆ Ռուսաստան արճակատման պայմաններում Հայաստանը պետք է ստիպված լինի ընտրություն կատարել։ Աշխարհը երբեք սև ու սպիտակ չի եղել։ Ես նորից հիշեցնեմ այն իրավիճակը, երբ շատ խորն արճակատման մեջ էին Իրանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Նույնիսկ այն այնպիսի պատկերացումներ, որ կարող էին ռազմական գործողություններ սկսվել։ Մենք այն ժամանակ էլ որևէ ընտրություն չենք կատարել։ Մենք ազնիվ ենք եղել մեր տեղում, ունեցել ենք նորմալ հարաբերություններ եւ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի հետ։ Առաջնայինը նա է, որ դու հստակ գիտակցես քո շահն ու առաջնորդվես քո շահերով։ Մյուս կողմից պահպանելով միջազգային խաղի կանոնները, ընդգծել է Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի Դերուց սրճարանում տեղի ունեցավ հանդիպում հայտնի լրագրող Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանի եւ Արցախյան լրատվական դաշտի, ինչպես նաեւ հանրային կյանքի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների ուսանողների հետ։ Հանդիպմանը ներկա էր նաեւ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Մարկ Գրիգորյանը Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնը ստանձնել է երկու ամիս առաջ։ Իր աշխատանքային առաջին այցն Արցախ էր։ Ես հիմա եկել եմ հատուկ ցանոթանալու ձեր հանրային ռադիոյի հետ, այսինքն կապեր հաստատելու մեր պարտներների, մեր բնական պարտներների հետ, Մար Գրիգորյանը 10 տարի շարունակ աշխատակցել է բրիտանական BBC հեռուստաալիքի ռուսերեն հաղորդումների խմբագրությանը։ Թեև Լոնդոնում հայտնվել է ոչ թե իր կամքով, այլ հանգամանքների թելադրանքով, բայց ուրախ էր BBC-ում աշխատելու հնարավորության համար եւ այսօր որպես Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրեն աշխատելու է նոր շունչ հաղորդել լրատվամիջոցին։ Տարբեր ավանդույթներ են լրագրողական տարբեր աշխարհներ, տարբեր երկրներ։ Եվ վերցնել ընդեղից, բերել դնել մեզ մոտ ուղղակի հնարավոր չի։ Պետք է տեղայնացնել տեղայնացնել ստեղծագործաբար։ Բայց գիտեք, իհարկե BBC-ն ամենաժամանակակից եւ ժամանակից աշխարհում իմ եւ շատերի համոզմունքով լավագույն լրատվամիջոցն է։ Եվ ինչի՞ չսովորենք լավագույններից։ Փորձառու լրագրողի հետ հանդիպումը հետաքրքիր էր թե լրագրողների եւ թե հանդիպմանը ներկա հանրային կենքի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների ուսանողների համար։ Մեկ նարիտն օգտագործելով գործնական խորհուրդներ էր հարցնում նրանից, մյուսը խնդրում պատմել իր լրագրողական ճանապարհի աչքի ընկած դիպվածների մասին, երրորդին հետաքրքրում էր բանախոսի կարծիքը մեր իրականության վիճահարույց թեմաների մասին։ Հանդիպման հենց սկզբից Մարգ Գրիգորյանն ասաց, որ լավագույն հարցի համար փոքրիկ հուշանվեր ունի պատրաստած։ Այդ մրցանակին արժանացավ Արցախի պետական համալսարանի լրագրության բաժնի 4 կուրսի ուսանողուհի Իրինա Հայրապետյանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ տեղեկաց հայց հանդիպման մասին ներկա գտնվեցի եւ լսեցի պարոն Գրիգորյանի բոլոր խորհուրդները։ Հույս ունեմ, որ մի օր կդառնամ նրա նման հանրաճանաչ լրագրող եւ շատ ուրախ եմ, որ նա ինձ շնորհեց այս մրցանակը։ Մարգ Գրիգորյանի ցանոթությունն Արցախի հանրային ռադիոյի խմբագրակազմի հետ նախատեսված է այսօր։ Հանդիպմանը եւ համագործակցության նոր ծրագրերին ու հերանեկարներին կանդրադառնանք հետագա թողարկումներում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրի պուրակում տեղի ունեցել ջազի օրեր Արցախում խորագիրը կրող բացօթյա փառատոն։ Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավար Տիգրան Լալայանի խոսքով նախաձեռնությունը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանն էր, իսկ առաջին աջակցությունը ցույց է տվել Valex Garden հյուրանոցային համալիրը։ Ծրագրին պրոդյուսերական եւ կազմակերպչական հարցերով միացել է կոմպոզիտոր Ջասմեն Հարություն Բալայանը։ Նա նշել է, որ փառատոնը կազմակերպվել է իր եւ Ամարաս ջազ նվագախմբի ղեկավար, դաշնակահար, պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր Արտյոմ Լալայանի ջանքերով։ Ապա ավելացրեց, որ ելույթի համար հրավիրվել է 4 խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրը նվագելու է իր ոճով եւ ներկայացնելու ինչպես հայ, այնպես էլ օտարերկրյա կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Փառատոնի սկզբում բացման խոսքով հանդես է եկել կոմպոզիտոր Արտյոմ Լալայանը իմ համար շատ մեծ տոն է, որ ես գտնվում եմ Փարազատ Ստեփանակերտում։ Միջոցառումը շատ լավ առիթ է եւ շատ լավ հիմք է, որպեսզի ունենա շարունակություն վստահ եմ, որ մեծ հաճույքով կգան եւ ուրիշ մասնակիցներ համաշխարհային ճանաչված ջազային աստղեր։ Նա իր խորին երախտագիտությունը հայտնել մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանը, ապա ներկայացրել Մոսկվայից ժամանած համաշխարհային ֆոտոլրագրող ռեժիսոր Պավել Կորբուտին եւ ջազարտ ակումբի ղեկավար Ալեքսանդր Էդերմանին, ովքեր եկել էին միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար։ Միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մշակույթի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական հերագիր է հղել միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արկադի Անդրեասյանին ծննդյան 70-րդ տարեդարձի արդիվ, մաղթելով հովելարին քաջառողջություն եւ ամենայն բարիք։ Լինելով հայկական ֆուտբոլի պատմության լավագույն մարզիկներից մեկը, դուք մեծ ավանդ եք ներդրել մարզաձևի զարգացման եւ տարածման գործում, Ձեր փայլուն մրցելույթները Երևանի Արարատի եւ ԽՍՀՄ հավաքականի կազմերում վառ հիշողություններ են թողել մարզասերների շրջանում։ Բարձր գնահատականի է արժանի նաեւ ձեր երկարամյա մարզչական աշխատանքը, ասված է հանրապետության նախագահի շնորհավորական հերագրում։ Իսպանիայում ավարտվել է Միկայել Կաստելլայի հուշամրցաշարը, որին մասնակցում էին հայ շախմատիստներ Կարեն Գրիգորյանն ու Տիգրան Պետրոսյանը։ 143 մասնակցի մեջ միայն Կարեն Գրիգորյանն ու Տիգրան Պետրոսյանը վաստակել են 7 կեսական միավոր եւ ըստ լրացուցիչ միավորների զբաղեցրել համապատասխանաբար առաջին եւ երկրորդ տեղերը։ Լավագույն երյակը եզրափակել է Հնդկաստանի ներկայացուցիչ Իննիյանը 7 միավորով։ Թվարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան, տաքություն։